ndani yake jina lake na akajitahidi kuiharibu? Watu hao haitawafalia kuingia humo ila nao wanaogopa. Duniani watapata khizaya na akhera watapata adhabu kubwa. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم Na mashariki na magharibi ni za Mwenyezi Mungu.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 Kama hivyo walisema wale waliokuwa kabla yao mfano wa kauli yao hii. Nyayo zao zimefanana. Hakika sisi tumeziweka wazi ishara kwa watu wenye yakini. أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم Hakika sisi tumekutuma kwa haki uwe mbashiri na mwonyaji na wala hutaulizwa juu ya watu wa motoni.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 Alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Wale tuliowapa kitabu wakakisoma kama ipasavyo kusomwa au ndiyo kweli wanakiamini na wanao kikataa basi hao ndiyo wenye kuhasiri الله أكبر الله أكبر na ajabu iliyopo ni kuwa kama wanavyofanyia uadui Uislamu wanafanyia na uadui wenyewe wao kwa wao Mayahudi husema Wakristo hawana lolote la haki na Wakristo nao wanasema mfano wa hayo na huku wote wawili wanatoa shahidi wao kutoka hivyo hivyo vitabu vyao vya Biblia wanavyoviamini wao wote. Na wale washirikina wa Kiarabu wasiojua chochote katika vitabu vilivyoteremshwa kwa Mayahudi na Wakristo husema maneno kama hayo. Na kwa hakika wote hao pamoja wamesema kweli. Kwani hapana kikundi kimoja wapo katika wao kilichokuwamo katika haki. Na hayo yatabainika pale Mwenyezi Mungu hukumu siku ya kiyama katika zile hitilafu zao wanazohitalifiana katika yanayodhihirisha uadui wa wao kwa wao na uadui wao wote kwa Waislamu ni kule baadhi ya mataifa yao yalivyokuwa yakiharibu mwahala mwa ibada ya mataifa mengineo na vile wale washirikina walivyokuwa wakiwazuia Waislamu wasiingie msikiti mtakatifu wa maka na hapana kabisa mwenye kudhulumu zaidi kuliko azuiaye asitajwe Mwenyezi Mungu katika pahala pa ibada na akafanya juhudi kutaka kupaharibu Watu hao watapata hizaya duniani na akhera watapata adhabu kubwa. Haiwafali wao kufanya uhalifu kama huu muovu, bali wapasavyo ni kulinda utakatifu wa pahala pa ibada, wala wasiingie humo ila kwa unyenyekevu na kuhofu, wala sizuilie kutajwa jina la Mwenyezi Mungu ndani yake. Na ufisadi kama huu bali ni mkubwa zaidi. Ni wa wale wanaohusubu mali za wakfu ya misikiti. Ikiwa washirikina waliwazuia waislamu kusali katika msikiti mtakatifu wa maka, hawatoweza kuwazuia kusali na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwani jiha zote na pande zote za dunia ni za Mwenyezi Mungu. Na hakika bila ya shaka Mwenyezi Mungu anampokelea Muislamu swala zake na anamkabili kwa radhi yake pande zote anapofanya ibada yake. Kwani Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa, hawadhikishi waja wake na yeye ni mwenye kuijua vyema nia ya mwenye kumwelekea. Basi huyo ambaye mambo yake ni kama hivi na vyote viliomo ulimwenguni vinatii amri yake vinanyenyekea kwa atakalo basi yeye huyo yuko juu mno na mtukufu mno hata hahitaji kuwa nadhuria au kujipawana kama wanavyozua hawa Mayahudi na Wakristo na washirikina mapagani Vipi awe na haja ya uzazi au atafute mwana huyo alianzisha kuumba mbingu na ardhi bila ya kuwa na kigizo chochote kabla yake na akavifanya vyote viliomo humo vimtii yeye kwa kila atakalo na visiweze kumwasi. Yeye akitaka kitu basi husema tu kuwa kikawa. Washirikina wa Kiarabu walikakamia katika inadi yao kumfanyia Muhammad wakamtaka kama wale kaumu zilizotangulia zilivyowataka manabii wao. Wakasema kuwa hawatumuamini ila Mwenyezi Mungu aseme nao na awaletee ishara au muujiza wa kuona utakaoonyesha ukweli wake. Haya ni kama walivyosema wana wa Israeli kumwambia Musa. Hatukuamini mpaka tumone Mwenyezi Mungu na aseme nasi. Na kama masahaba, yani wanafunzi wa Isa walipomtaka awateremshie chakula kutoka mbinguni. Na haya yote ni kuwa nyoyo za makafiri na wapinzani wenye inda katika kila umma zimefanana. Haki haidhihiriki ila kwa wale ambao kuona kwao kumesafika na akili zao zimeelekea kufuata yakini na kuitaka haki. Na sisi tumekutuma ufikishe haki iliyo yakini ili uwape bishara njema waumini na uwaonye makafiri. Na wajibu wako ni kufikilisha tu ujumbe wetu. Wala wewe hutosailiwa kwa kukosa imani hao wasiokuamini ambao wataingia motoni. Basi usijikere nafsi yako kwa kutaka kuwaridhi hao wapinzani wa Kiyahudi na Wakristo. Kwani hao hawatakuwa radhi nawe mpaka ufuate mila yao hao ambao wanadai ati ndio wenye uongofu. Na kabisa hapana uongofu ila uongofu wa Mwenyezi Mungu ulioko katika Uislamu. Na mwenye kufuata matamanio ya watu hawa baada ya kuijua haki tuliyokuteremshia wewe, basi siku ya kiyama hatapata mlinzi wa kumsaidia mbele ya Mwenyezi Mungu wala hatapata wa kumnusuru na adhabu. Tena kipo kikundi katika Mayahudi na Wakristo walio wataalamu katika vitabu vyao vya asli na wakavisoma vilivyo na wakafahamu mageuzo yaliyomo ndani yake. Hao wanauamini ukweli wa mambo na kwa hivyo wanaiamini hii Qur'an. Na wenye kukikataa kitabu kilichoteremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hao ndio wenye kuhasiri.